Bere itzaldia haintzin, miagitzeko hauza miagitzeko iria zerutik erakutsi du bideo batean, beti ere horretara zidu miagitzek dituen abantailak turismoari begira. Igur aldiari esker urte aproposa izan dela horretara zidu Michel Benakek, 2006 urteari begira, biagitz pei bask turismo marka nagusituko da Frantzia Mailan. Egazkin bide berriak agertuko dira miarritzetik Madrile eta Londres eruntz. Hotel du Palais, bost izarreko hotelak kudeatzaile internazionala ukanen duela laster jakinarazidu hau zapezak. Eri elkargo bere kontrako posizioa horretarazidu, alta, bordaleren nagusitasunan saiestu behar dela ejandu. Ekonomia mailan itsasoari zuzendutako teknopol berri bat sortuko dute 2006an askunde urdina izeneko proiektuan sortuko dena. Askenik, berriki ateratu demografiaren zenbakiek beraka egin dute miagitzen zein neurri hartuko ditu Michel Venak hauzapezak demografia mantentzeko. Eh bien, en réalisant des logements sociaux, justement, des logements pour les familles d'Iarot, pour les jeunes d'Iarot. C'est ce que nous faisons, nous venons d'ouvrir Clébert, qui sera fini en 2016-2017. Et nous avons un programme de logement euh, dans des niches foncières ou dans des nouveaux espaces comme Aguilera où il y aura du logement, Irati, il y aura du logement. Bi pertsona horatu dituzte kitali garaian Nicolas Brusque Beoko lendakari et à Françoise Potizel itxas musoaren zuzendaria.